հարգելի գործընկերներ, ներկաներ, ինչպես գիտեք, 2017 թվականի ապրիլի 15-ին երկու նախարարների մինչև ստորագրվեց փոխհմբռման հուշագիր բնածին հիպոթիրեոզի վաղ հայտնաբերման եւ ուժական միջոցառումների պատշաճ կազմակերպման համար։ Այս ծրագիրը հնարավորություն ընձեռեց ոչ միայն հայտնաբերել, այլև բուժել բնածին հիպոթիրեոզով հիվանդ երեխաներին։ Շարունակելով համագործակցությունը Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության գիտության, առողջապահության նախարարությունների միջև այսօր կնքվում է եւս մեկ փոխմբռնման հուշագիր ֆենիլկետոնուրիայի վաղ հայտնաբերման եւ բուժական միջոցառումների ժամանակին ու պատշաճ կազմակերպելու ուղղությամբ։ Սկրինինգը կազմակերպման եւ իրականացման համար 2018 եւ 2019 թվականի ծախսերը իր վրա է վերցնում Արաբկիր բժշկական համալիր երեխաների եւ դեռահասների առողջության ինստիտուտն, իսկ 2020 թվականից ծախսերը կնախատեսվեն Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության բյուջեով։ questo è il mio primo video, il mio primo video, il mio primo video, il mio primo Ես իհարկե շնորհակալ եմ, որ որակեցիք այն նախաձեռնությունները, որոնք մենք հիմա իրականացնում ենք Հայաստանում որպես կայացած, բայց պետք է ասել, որ նրանք դեռ իրենց մեկնարկային փուլում են, անձինս այնպիսի նախաձեռնություններ, ինչպիսին են էլեկտրոնային առողջապահությունը եւ գործելակարգերի եւ ուղեցույցների մշակումը եւ ներդրումը։ Բայց հաշվի առնելով, որ մի տարին արդեն անցել է ինչ որ ճանապարհ անցել ենք նույն գործելակարգերով 1500 փաստաթղթերից 300-ը արդեն պատրաստ են եւ հաստատված են առողջապահության նախարարի նախարարի եւ արտարարության նախարարի կողմից եւ պատրաստ են ներդրվել որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընդունված բուժման խորհուրդներ։ Հաշվի առնելով, որ այդ նախաձեռնությունները փուլ առ փուլ են պատրաստ լինում եւ մտնում են կյանքի մեջ, շարք գտանք ներկայացնենք արդեն անցած ճանապարհը ձեզ եւ հիմնականում ձեզանից որպես առաջնային գծում աշխատող բուժ անձնակազմի ձեր հետ քննարկել որոշ հարցեր եւ միգուցե նախատեսել այդ հարցերի լուսաբանումը ապագայում մեր ծրագրերում այսպիսի հանդիպումները Հայաստանում անցկացնում եմ ոչ ավել 9-ից 11 հոգի, որ մտնոլորտը լինի ավելի անկեղծ եւ մտերմիկ, բայց հաշվի առնելով, որ ցավոք սրտի Ղարաբաղ մի քիչ ավելի ուշուշ եմ գալի, որոշեցինք միանգամից հավաքենք։ Միգուցե ընթացքում ելի այցելությունների ժամանակ արդեն մաս-մաս հանդիպենք։ Բացի դրանից, կուզենայի ես էլ խոսայի, դուք էլ խոսայիք ձեր տեսակետի, ձեր կարծիքի մասին մեր անելիքների մասով ինչ է պետք անել, որպեսզի բաշնային գծի բժշկի ստատուսը բարձրացվի, որ բնակչություն անցալի առաջնային գծի բժիշկներին հենց այն դերում, որում որ մենք տեսնում ենք եւ պարտավոր ենք հանդես գալ, այսինքն ընտանիքի պահապանի իրենց առողջության լոգիստիկայի կարգավորողի մասնագետի դերի մասին է խոսքը։ Դրա մասին կուզենայի խոսալ, որովհետեւ ձեզանից դա ոչ մեկ չգիտի ինչը չենք անում, ինչն ենք պակասանում, ինչը լավ ենք անում, բայց չեն ընդբռնվում հասարակության կողմից։ Ես նախատեսում եմ, որ մեր խոսակցությունը լինելու է 70-30, 30%-ը ես եմ խոսալու, 70-ը դուք, կփորձեմ ձեր ասացների պատասխանները գտնել եւ այն պատասխանները, որը չեմ գտնի, կնշեմ, որպեսզի աշխատենք դրանց վրա։ Կարճ ինֆորմացիա տամ էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի զարգացման մասին։ Ինչպես գիտեք, 17 թվականի սկզբից ստորագրվեց հուշագիր, որ մշակման этаպը անցել ենք։ Ericsson կազմակերպությունը մշակել է այն ապրանքը, որի համար հայտարարվել էր տենդեր 2012 թվականին։ 4 տարի տևեց մշակման փուլը։ Պիլոտ ծրագիրը նրանք հանձնեցին 2017 թվականի հունվարին, եւ ամբողջ 17 թվականը մենք այդ ծրագիրը սկսում ենք ներդնենք հայաստանյան հիվանդանոցներում։ Պետք է ասեմ, որ աշխատանքը հաջողվեց եւ 2017-ի մայիս ամսվանից ամբողջ Հայաստանի պետպատվերի գումարները բաշխվում էին արդեն ըստ այդ ծրագրի։ Դա նշանակում էր, որ ցանկացած բուժ հաստատություն, որը պետպատվերի շրջանակներում էր աշխատում, իր արածը նախարարություն եւ ՊԱԿ պետական առողջապահական գործակալություն ուղարկում էր այդ համակարգի միջոցով։ Դա մի փուլն էր։ Երկրորդ փուլը, երբ որ բժիշկները on-line այսինքն կատարման ժամանակ ներդնում են իրենց արածը ծրագիր։ Դա մեզ թույլ է տալի վարել ամենաճշգրիտ անկետաները։ Երբ որ բժիշկը մի օր հետո կամ մի քանի ժամ հետո է ներդնում, ինքը արդեն գրում է այն ինչ որ հիշում է։ Եթե բժիշկը գրում է այն ինչ որ հիմա կատարվում է, Դա շատ ավելի ճշգրիտ է եւ շատ ավելի արժանահավատ։ Հետևաբար մենք խնդիր ունենք հագեցնել մեր հուշաստատությունները համապատասխան տեխնիկայով, համակարգիչներն են, ինչը կատարվում է կենտրոնացված, մենք հայտարարել ենք տենդեր մոտ 3000 համակարգչի եւ 700 նոթբուքի, նոթբուքերը պետք են, որ ապխոդների ժամանակ ոչ մի ինֆորմացիա չկորի եւ քույրը կամ բժիշկը միանգամից ապխոդի ժամանակ իր տեսածը, իր նշանակածը ներմուծի հիվանդության պատմություն տենդերը հայտարարված է, ես կարծում եմ մոտակա 2-3 ամսվա ընթացքում մեզ կհաջողվի այդ process-ը ավարտել եւ համապատասխան տեխնիկա ձեռք բերել։ Մյուս հարցը, որը արդեական է եւ որի հանձնարարականը մենք ստացել ենք երկրի վարչապետից, Հայաստանի վարչապետից 5 շաբթի օրը կառավարության նիստի ժամանակ դա հագեցնել բոլոր բուժկենտրոնները ինտերնետով, համացանցով։ Ես կարծում եմ 10-15 օրվա ընթացքում մենք այդ հարցն էլ կլուծենք։ Եվ մեր արժեվ կկանգնի ամենածանր, ամենադժվար հարցը, որը որ եւ երևի ձեզ է սպասում, դա անձնակազմին կրթելն է։ Դա իրոք ամենադժվար հարցն է, դուք գիտեք, ես նաև մասնավոր ամբուլատորիայի սեփականատեր եմ, 3-4 տարի առաջ մենք փորձեցինք վարտանացումներ դնել այս ծրագիրը եւ դա տևեց մոտ 2 տարի, որտեղ անձնակազմը կամա թե ակամա դիմադրում էր իրանց թվում էր որ ծրագիրն ապճանում, որ կնոպկան չի աշխատում եւ այլ եւ այլ եւ այլ, բայց հմտությունների աճի հետ միասին այդ process-ը հեշտացավ։ Ես կարծում եմ 1-2 տարի մեզ բավական կլինի, որպեսզի մեր բժիշկներին եւ բուժքույրերին կրթեն։ Հայաստանում 12000 բժիշկ կա։ Մենք նախատեսում ենք, որ կրթվելու են համարյա բոլոր բժիշկները, կրթվելու են քույրերը, կրթվելու են դեղատների եւ ստոմատոլոգիաների աշխատակիցները։ Դա մոտ 25000 պրոֆեսիոնալներ են։ Այսօր 200 տրեյներ անցնում են տրեյնինգներ, որտիսի պատրաստ լինեն դուրս գան մեր անձնակազմին կրթելու նպատակով։ Երևի թե 1 ամսից այդ process-ը սկսի։ Հայաստանում այդ process-ը զարգանալուն պես մենք առաջարկենք նաև ձեզ կազմել խմբեր այն քանակի, որ որ թելադրի այդ մետոդիկան, որ Եվ դուք էլ անցնեք այդ գործընթացները։ Գաղտնիք չի, որ մեր համակարգերը բավականաչափ ինտեգրված են եւ այդ ինտեգրումը խորանում է։ Հետևաբար ես կարծում եմ ձեզ էլ հետաքրքիր կլինի իմանալ եւ տիրապետել այն ամեն ինչի ինչ որ կատարվում է Հայաստանում եւ հաշվի առնելով Արցախյան ժողովրդի բարձր կրեատիվությունը մենք կանգնենք նաեւ ինչ որ արձագանքներ, որովհետեւ բարելավենք այդ համակարգը։ Ես ճիշտ ասած երեք գլխավոր բժիշկների հետ հանդիպման ժամանակ խնդրեցի, որպեսզի աջակցեն մի process-ին, ինչև տրեյնինգները սկսելը ցանկալի կլիներ, որ բոլոր բժիշկները իրենց typing-ի, այսինքն համակարգիչում տպելու ունակությունների վրա մի քիչ աշխատեն կհամապատասխան լինկեր, դուք կարող եք օրեկան 15 րոպե ուղղակի ինչ-որ տեքստեր հավաքել եւ չափել քանի նիշ րոպեում արեցիք։ Նորմալը իմ հասակի մարդու համար, իմ հասակը երևի թե ամենաբարձրն է այստեղ ներկաներից, իմ հասակի մարդու համար նորմալ ցուցանիշը 120-ից 150 նիշ րոպեում դա 4 մատով տպելու դեպքում Դա դժվար բան չի, պրակտիկան ցույց է տալի եւ մոնիտորինգը ցույց է տալի, որ անպատրաստից մարդ տպում է մոտ 30-40 նիշ։ Դրա համար շատ կարճ ժամկետում հիմնական մասը անձնակազմի կարող է 3 անգամ եւ ավելին բարելավի իր ցուցանիշները։ Հետո արդեն գալիս է մեր դերը, մենք պատրաստում ենք տրեյներներին եւ ուղարկենք իրանք ձեզ։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ աշխատանքը էլեկտրոնային համակարգում չափազանց հետաքրքիր է եւ բացի հետաքրքրից նա չափազանց արդյունավետ է ճշգրիտ ստատիստիկա ունենալու համար։ Գաղտնիք չէ, որ այսօրվա մեր ստատիստիկան Չեմ ասին նկարած է, բայց այդ ստատիստիկայի հիման վրա շատ դժվար է ինչ որ հետևություններ անել, որտեվ մենք ունենք այն թվերը, որոնք որ առաջարկվել են 60-ական, 70-ական, 80-ական թվականներին։ Հաշվի առնելով, որ էլեկտրոնային համակարգ մտնելու է ամբողջ ինֆորմացիան, մենք ֆիլտրերի միջոցով կարող ենք ստանալ ցանկացած մոդիֆիկացիաների անալիզներ, ցանկացած մոդիֆիկացիաների վերլուծություններ, ինչը թույլ կտա մեզ պլանավորել եւ դեղորայքի, եւ արյան պաշարների, եւ մասնագետների, եւ եղած ռեսուրսների, որոնք ես դες հավատացնում եմ բավական են։ Հայաստանը բավական հագեցված է ժամանակակից տեխնիկայով, եղած ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործմամբ։ Երևի թե էլեկտրոնային համակարգի մասին այսքանը հիմնական նպատակը էլեկտրոնային համակարգի բոլորս շատ པարս պատկերացնենք ոչ թե վերահսկողությունն է, դա էլի շատ կարևոր, բայց դա չի հիմնական նպատակը, որ հայ մարդը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության բնակիչները ունենան իրենց օբյեկտիվ եւ ճշգրիտ հիվանդությունների եւ կյանքի պատմությունները ծնված օրվանից մինչեւ մյուս ծնվելը։ Ներկայացնում եմ Քաշաթաղը, հուսպասատում է դերձոր քաղաքը և 58 գյուղ։ Միակ մանկավույժն է ազգեր իմ վեց տարի։ 2130 երեխան, պլյուս ստացիոնարը, պլյուս իմ վրա դրված պատականություն զորողություն նախարարագոչի պատվաստումների, և իհարկե մենք հետ առանդուրիչ չունենալու Քանի հատ քույր ունեք։ Մեկ։ Ընդամենը։ Մեքենա ունեք։ Ինք կաբինետից սպասարկում եւ կաբինետի աշխատանք։ Մեքենա հիվանդանոցում քանուրա բուժումիավորում երկու հազար մեկ ինտարիքից մեծ մեքենայի հարցը մի քիչ դժվար է, հա։ դժվար է շտապօգնություն ունենք, որ այդ մեքենաները ուղղվածները սպասարկվում են շտապօգնություն։ Էլեկտրոնային համակարգի ներդրման ուղղությամբ ինչ կարծիք ունեք։ Համակարգի ներդրման ուղղությամբ մենք իհարկե եթե ծրագիրը ընդունվում է, մենք չենք ունենա, բայց դժվարությունները շատ շատ են։ Կապված ծանրաբեռնվածության հետ։ Համաձայն եմ ձեզ հետ։ Հա, սենց ծառնավերվածությանը 2130-ների խամ մի բժշկուի մի բուժքույր բավական ծանր կլինի մի բուժքով բժիշկ, դուրս դե դրան եւ ստացիոնարը եւ Իսկ ստացիոնարում բժիշկներ կան։ Մենք ենք։ Ա, էլի երկուսով եք։ Էլ մենք ենք։ Հհհ, հասկացա։ Լավ։ Դուք ընդհանուր Բերձորի քանակն եք տվել երեխաներին։ Բացի կովսական։ Բացի կովսականից։ Մենք ունենք նաև կովսականի տեղամասային հիվանդանոց, որը սպասարկում է ինչ քանակա։ Այո։ Կովսականը 1100 երեխաների թիվը ես կարող եմ ասել։ Ահա, ահա։ пару слов я скажу о вашей проблеме, которую вы подняли по мотивации врачей. Мы сейчас в Армении разрабатываем новый проект по трансформации семейного врача в специалиста более высокого статуса. Для этого он должен определять и логистику поведения больного, к какому врачу пойти, то есть знать врачей, нужных этому пациенту, и быть как бы фондодержателем. То есть если государство рассчитывает на каждого гражданина Армении или Арцаха какую-то сумму, consumo он должен отвечать за рациональное расходование этой суммы. То есть, если участковый или семейный, или педиатр направляет сначала пациента в одну поликлинику на рентген, потом на другой рентген, а потом все-таки отправляет или в Эребуна, или в вашу республиканскую больницу на цифровой рентген, то он должен понимать, что лучше он сразу отправить на цифровой рентген, потому что на него будут работать такие показатели, как э, коэффициент средней посещаемости по одному диагнозу, если он несколько раз будет перенаправлен направлять, это будет минусовой коэффициент. И коэффициент средней стоимости лечения одного диагноза. Потому что если ему делается три рентгена вместо одного, стоимость в три раза повышается. Мы планируем ввести все эти коэффициенты, и эти коэффициенты должны будут работать на вторую переменную часть зарплаты. То есть та часть зарплаты, которая сегодня выплачивается, она остается, не, сегодняшняя зарплата остается как стабильная часть, и она будет фиксированная часть, спасибо, и она будет выплачиваться за диспансеризацию, превентивные мероприятия, профилактические мероприятия, здоровый образ жизни. Здесь тоже мы будем что-то измерять. А переменная часть будет работать вот по таким коэффициентам, как средняя посещаемость по одному диагнозу, средняя стоимость лечения одного диагноза, количество курящих на участке, потому что если врач работает на полпроцента, но можно снизить. Количество госпитализации терапевтического профиля, чтобы врач не рассматривал себя в качестве фигуры, выписывающие направление в стационар. Ряд таких показателей будет учитываться, в том числе осложнения для диабетиков. Если за диабетиком следить хорошо, правильно и современными средствами, то осложнений не будет. В любом случае, когда такие коэффициенты мы разработаем, мы их пустим для широкого обсуждения в первичном звене, в том числе, естественно, и к вам пришлем. Я думаю, это проект на достаточно длительное время. Где-то к концу этого года мы соберемся в Ереване с семейниками, с врачами первого звена, их 3000 человек. Ну, я думаю, и здесь человек 50 будет, нет, наверное. Все соберемся в Ереване. Семейных да. Ну, три семейных врача у нас. Первый, э, первичного звена. звено – это участковый терапевт. Участковый терапевт, да. да. Человек 50 и все вместе примем решение идти в этом направлении. Так что это разрабатывается, обязательно это будет, потому что если мы раньше оплачивали, вводили какие-то коэффициенты, и они привязывались к действиям, то сейчас мы думаем начать привязывать оплату к результатам труда. Потому что основная цель – это увеличить ожидаемую здоровую продолжительность жизни. Сегодня по статистике 66 лет здоровая продолжительность жизни. Человек не болеет 66 лет. Но я думаю, реально за 50 лет кто не обращается к врачу по поводу какого-то хронического заболевания. Поэтому у нас задача довести до официального официальной статистики реальные цифры.